та ще й рибу встигали ловити. Ото було життя. Еге ж, скептично усміхнувся Влад. Так і вимерли оті кваги та берберійські леви на континенті. Але двоє його друзів уполювали удвічі менше. Видно, архітектор стріляв непогано. А нафіга б убивати, скривився Артем теж мені знайшли здобич. Ну, Влад глянув кудись на стелю. В ті часи до природи ставилося не так, як тепер. Облиш, відмахнувся Артем, і нині так само все винищують. От поїхав я з батьком на риболовлю, а в найкращих місцях все електровудками повибивали. То які слова ти хотів показати? Ось тут знайшов. Влад провів пальцем по рядках. Слухай, не знаю, таскали, нервность ли меня одолела. Во всяком случае, этот вечер провел я очень тревожно. Вспоминалась вновь семья, и тяжелые мысли стали назойливо преследовать меня. По-російськи правильно – не тяжелий я, а тяжелий зауважив Артем. Але тут так написано, розвів руками Влад. Тоді так казали, мабуть. Краще слухай далі. Мысли сменились мрачными предчувствиями, и какой-то страх охватил меня. Я знал, что страх этот и эти назойливые мысли — говорили мне что-то недоброе, но что именно, я не мог ни предугадать, ни предчувствовать. М накормил меня усиленной дозой брома, чтобы привести в порядок разгулявшиеся нервы, не давшие мне отдохнуть перед завтрашним нелегким днем. М. Це один з його колег-мисливців. Я розумію, кивнув Артем. І ще одне місце. Я ясно видел и не сомневался в том, что эти неотвязные мысли говорили мне что-то недоброе. Странно было, однако, почему мысли эти стали вновь преследовать меня сегодня и именно в данную минуту. Ну і що це означає, не розумів Артем. Я так думаю. Настріляти стільки тварин, побачити море кров'яки, як у бойовику якомусь. Звичайно, що настане конкретний депресняк. Любителі природи називається. Та облиш, зітхнув Влад. У ті часи всі, хто міг, їздив до Африки на полювання мода була така. А ці слова, ці зізнання Городецького означають, як на мене, що примари його хворобливі фантазії, які, мабуть, переслідували його в Києві, мучили цього химерного архітектора і в далекій Африці. «Ну, тут я погоджуюся, кивнув Артем. Просто так людина, будинки з різним чортовинням зводити не буде. Щось тут криється. Артем знову вдивлявся в трикутник із цифрами та буквами на екрані монітора. Влад теж втупився в комп'ютер і, немов заціпенів, загіпнотизований геометричною фігурою на ньому. Слухай, Артеме, а ми не збільшували на екрані розміри трикутника, міркуючи про щось, запитав Влад. Та ні, один до одного, як на папірці, запевнив Артем. Але можна збільшити? Ні, я не до того веду, Влад почухав потилицю. А коли прикласти цей трикутник до карти міста, отієї старої? запитав Артем, що була в папці з паперами. Так, кивнув Влад. Може, щось стане зрозумілим? Влад хутко приніс стару мапу Києва.